Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rabija Badal Mija 104. hadis A ne bi se ide da Hudri radijallahu anhu kale samijetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je kul. Od Ebu Saida da Hudri radijallahu anhu se prenosi da je rekao, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da rekao i da sallahu ahadukum ila še'in jesturuhu mine nas. Kada neko klanja od vas prema nečemu što ga zaklanja od ljudi, odvaja od ljudi. Rade ahadun ne benedi. Pa neko hoće da prođe ispred njega. Znači ispred njega i ispred perdi. Stavio perdu ispred sebe sutru prema koju klanja, a osoba hoće proći između te perdi i njega. Tarif el jedfahu. Neka ga spriječi, neka ga odgurne. znači odgurnuti neka, neka ga odgurne. Kare fin eba, ako on i dalje hoće, i dalje hoće da pruđi. Kare fel katilhu neka se bori protiv njega. Qital znači borba. Neka se bori protiv njega, da mu ne da da pruđi. Fe inema huve šeitan, jer kaže on je šeitan. E sad ovdje malo znači, tu dilemu ili u bukvalnom smislu šeitan ili u prenesenom značenju. Naravno da je prenesenom značenje. Znači njegovo ponašanje, ponašanje šeitana. Čovjek ga odupire, sprječava ga, on hoće da prođe. Što je šeitan? Zato što šeitan narušava čovjeku namaz. Remeti mu namaz. njegovo namjerno prolaženje je poput šeitanskog jer narušava čovjeku namaz. Narušava mu skrušenost, još namjerno da mu prođe i još ga stavlja na, na tu situaciju da on se mora boriti protiv njega. Dobro, ovaj hadis <clears throat> govori o tome, znači, kada osoba počne da klanja, ispred sebe stavi perdu, prepričavam hadis, znači, stavi sutru ili perdu ispred sebe, kako bi znači, stavio ljudima do znanja da on kranja prema tome da obilaze to kada hoće preući, da prođu. Kako ne bi umanjili sa prolaskom u njemu vrijednost namaza. Znači, e, pazite, nemojte brkate pojam između toga. Kažem, umanji vrijednost namaza. Jedno je da te umanji time što se umanji skrušenost, a jedno je da te umanji time što je prešlo uopšte. Znači, dvije različite stvari. Znači, e, skruš, narušavanje skrušenosti je posljedica. I ona je, i ona je smisao zabrane prolaska ispred sklanjača. A time da ti narušava nama samim prolaskom, znači to je došlo po tekstu hadisa, jakta sala. Prekida ti namaz, znači narušio ti skrušnost i ne narušio. Nek već pa čekaj ja se udubim, ja ne vidim niko živog prolazi, ja utonem, jel? Uronim u namaz. Ko, ko je Ebu znate kada je buhanife Hanife i bila zmija ispred njega. U kući to bilo, kaže klanjao. I bila zmija ispred njega, a on u namazu. Ljudi došli, sklaptali se, oni u kućani Sklaptali se i ubiju zmiju. I on kad je predu sela, on kaže njemu, kako ti kaže, mogu ona, nisam je. Ova, što nisi reagovao, što nisi prekinuo namaz, bila zmija pred tebe. Kaže on, nema puno, kakva zmija, nisam vidio nikakvu zmiju, kaže. Odnosno, hoće da kaže kako bio skrušen, bio tako uronuo namaz, da on nije vidio uopće da je bila zmija, nije vidio što su oni ganjali ubili i sklonili ispred njega. To su one priče, ono. Bez seneda. Naš imam, najbolji imam. Dobro. Eh, u hadisu također eh, kaže učenjaci, s ovim se dokazuje to da eh, postepenost, postepenost otklanjanja nečeg što treba da se otkloni. Kaže ovdje bil, bil fel Kaže neka, ga, neka se odupri, neka ga otkloni, znači spriječi njegov prolazak sa nečim blažim, znači najblažim, pa onda jačim, to postepeno znači da ide. Međutim, onda sam autor od Abdullah sam, sam sebe popravlja poslije kad novom izdanju kad izdo, kaže, uh, kaže hadis ovdje kaže, pošto je došlo u hadisu tekst feljetfahu, neka ga odgurni, nije došlo neka mu išareti, ono, nek, nek stavi ruku, nego došlo da ga odgurni. Znači, kad neko hoće da prođe, nije došlo, stavi ruku da daš mu prođe. Feljetfa, znači odgurni ga odmah. Pa on sam sebe popravlja pa kaže, naš, e, ipak riješ, da ga odgurnu ne kazuje, ne postepeno, bilo šta, nam stavi ruku. Pa ako on opet hoće proći, pa, nek, pa mu nek, ono, onaj, učvrsti ruku. Pa opet hoće, pa neka onda odgurne. Znači, nije spomenuta ta vrsta postepenosti. Nego je samo rečeno neka ga odgurne, ako i dalje nakon što ga odgurne hoće, onda kad ne se bori protiv njega. Šta znači ovdje bori protiv njega? Šta znači bori protiv njega? A? Da ga udalje? Pa, prvo je rečeno spriječi, ali odgurni. Odgurni ga, to je jedno spriječenje. Šta, će ga, šta se borbi od njega? uloži napor. Kako? Rukom. Dobro, ali sad je rukom. Rukom ga je odgurnuo. Šta će dalje? Šta ima se boriti? Kako se boriti? Vi znate onaj Hadiza, da, da mu steha bubiti miša, tako? u namazu. Kad osoba klanja, da je mu stehab, da se ubije miš. Ili vezak. Onaj guštije, je posebna vrsta guštira koja ima u arapskom svijetu. stehab da se ubije. I tu ko ubije iz prvog udarca, to je još veći savap. Ozbiljno, hadis E kako to u namazu raditi? I da namaz bude ispravan kako što, znači da prekineš namaz, odeš, ubiješ ga i nastaviš dalje kuda niste ništa bilo, tako? Ili, ili ti naiđe ono, taman ti naiđe da ga oni jednim udarce ono. Jedan smrtonosni udarac. Dobro. Znači u hadisu je ovdje došlo da osoba, znači, treba je odgurnuti ali da se ide posebno. Prvo su odgurne, ako i dalje ide, znači onda se bori protiv njega. Znači da ga muqateletu bi def'ihi bil jed, da ga rukom ponovno, da ga spriječi da ne prođe. To da borba se ovdje misli da ga spriječi rukom da ne prođe. Jedno, prvi put ga odgovor, drugi put mu ne da proći uopšte rukom. Zašto, kaže, s kojeg razvoja, malo prije sam spomenuo, a to je zato što je njegovo ponašanje e, potpada pod, pod dijela šeitana koji e, žele da, da naruše i badet ljudi, da, da im poremete njihov namaz i ustrajava njegovo na tome se naziva šeitanskim djelovanjem, zato je nazvano feinema e, huve šeitan, jer je on, kaže, šeitan u svom ponašanju, znači u svom djelovanju. Jer tako samo radi šeitan da naruši čovjeku namaz. Znači, hadis ukazuje, ovaj hadis ukazuje, ima još hadisa, pa ćemo nastaviti dalje ostale propise, hadis ukazuje na propisanost stavljanja sutre Znači, propisano pa stavljanja sutre, odnosno perde ispred klanjača. Kako bi se time jel, stalo do znanja ljudi, ljudima da prolaze iza i da ne narušavaju namaz prolaskom između sutre i njega. Da ne manjuju namaz. Znači, umanjivanje namaza, opet ponavljam, je samim tim prolaskom se umanjuje vrijednost namaza. I zato je propisano da se spriječi da prođe. Nemojte neko kaže, pa je dobro, ja sam fin, gdje će čovjek sad ja staviti, gdje će ja odgovoriti, gdje tu Dovoljno nas znači, ljudi ne voli, još ga sad treba iš rukom ga sprečavati. Znači ne, propisano da ga spričiš. Propisan da mu ne daš proći pre sebe. I to je bolje i vrednije. Znači učenjaci razilazi je li to stehab ili vađib po tekstu hadisa. Je li to vađib ili stehab samo da ga spriječiš. Nemo da neko sad dođe pa čeka ja sam fin, ja neću nikom to Njemu ide grijeh. Grijeh je a ne meni. Učenjaci ehm, znači, govori ovdje znači, da, da su obojica griješni, ako osoba ne reaguje, čovjek predstavlja da si ti griješan. Samo sad sa pitanje koji, koji stepen grijeha imaš tu? Da li imaš uopšte grijeh haram, da imaš grijeh harama, ili je, ili je potpada pod mekru ovdje. Da je ova, iako došla naredba, neka ga feljetvaha, neka odbije, odgurni, feljukati neka se bori protiv njega. Naredba je jasna dan. Tako da, neko ne misli obrnuto, da je to što on fin, da ne bi nikom onaj, da, da ono pravi da i ne klanja, čovjek prošli pred njega, da je on time bolji, da je fin, da je lijepog hlaka, ne. Znači, ispravno da ga spriječi, da ne pruđe ispred njega. <clears throat> Dobro. E, dalje hadis ukazuje na to da ako je moguće da se osoba spriječi, da se ukaže njemu i šaretom ili riječima te spihom, da nema smetnje ni u tome, da, se, da mu se stavi do znanja, ako je krenuo, vidi da osoba krenula će proći ispred njega. Da mu išareti rukom, znači prije što dođe, da mu stavi ruku, da mu išareti. Ili da kaže subhanallah, da nema smetnje u tome, da kako ne bi došao u situaciju da prođe ispred njega. <clears throat> kaže Qadi Iyad, wal ittifaq ala anahu la yajuzu lahu mashya fi maqamihi ila ila Kaže, složni su učenjaci da njemu nije dozvoljeno da hoda da hoda onda u mjestu gdje klanja kako bi ga odbio da ne prođe ispred njega. Kaže, lijene zalike fisalatihi šaddu min mururi ali. Jer kaže, to je, to je veći prekršaj u njegovom namazu nego da ovaj prođe ispred njega. U smislu da on hoda za njim, da ga spriječi, da mu ne da. Da se kriči sa njim. I zanimljivo da bilo sam spominje jednu zanimljivu stvar. Kaže, vel metfu te sebebe meutehu min Kaže, kada bi uzrokovao onaj koji je spriječen, kada bi bio u spriječavanju, kada bi uzrokao smrt, kaže, felisa la dafi dembun vola Onaj koji ga spriječavao, znači onaj klanjač koji u njega spriječavao, kada bi ga ubio u spriječavanju, kaže, nema grijeha, niti treba krvarinu dati. Lene def'ahu ma'zunun fihi, jer kaže njegovo odvraćanje, sprečavanje da prođe ispred, ispred njega je, kaže, šerijatski propisano, dozvoljeno. Oma taratebe ali ala ma'zun fihi gajru madmud. I ono što je posljedica toga, ono što je dozvoljeno šerijatu, nema garancije za to, da treba oštetu platiti za to. Ovo je zanimljivo spominje, onako, jer možemo zamisliti tako da se može to desiti. Da se to može desiti, da čovjek, da čovjek je tim sprečavanje da neko prođe ispred njega da, ga, da smrt da ga ubije. To je malo teško zamisliti, to nekom konu jedino da ga s pištoljom spriječi ili da ga tako prepadne da, ovaj, da, ovaj, ga srce pukne, umri od straha. A to se nemoguće stanje, to ne Mislim, mada navodi to ovdje onako kao, kao mesel mogu, jedno, recimo kao, kao neka mogućnost daleka, ali to u praksi, ja, ne znam, jako rijetko da se može desiti. <clears throat> Uglavnom, mudrost sprečavanja prolaska e, e, osobe e, ispred klanjača je u tome da ne napravi halal, da ne napravi znači, grešku, znači da napravi grešku kod klanjača u namazu i da ne bi onaj koji prolazi upao sa time u grijeh. Znači dvije, dva, dva, dvije stvari se narušavaju. prolaskom se narušava klanjaču namaz, a onaj koji prolazi ima grijeh. Znači, Obe strane učestvuju u tom prekršaju. Dobro. <clears throat> E, kaže ovdje ma mi min daf'il mari wa e, muqatalatihi wa adam davanti zalika liman ja'ala emamehu sutra. Kaže ovdje se hadis kaže odnosi ovdje da ga treba spriječiti, da ga treba iz od onda kaže kad kaže e, ka onome ko, je stavio ispred sebe perdu ili sutru. Kaže, ema men lem jeđal sutra, se lehu hurme. Onaj ko nije stavio perdu ispred sebe. On kaže, nema svetosti. Li mu ferrit vidalik, jer je on, kaže, grešku napravio. Kaže, kema huome fumul hadith. Kao što kaže, razumije iz hadisa. Ovo je jedno tumačenje što on navodi. Znači, osoba koja nije stavila ispred sebe perdu, i ako mu, neko drugi prolazi ispred njega, bomo ovdje što on spominje, znači na njemu, ovaj, on je napravio grešku jer nije stavio prijedu ispred sebe, znači ako ga spriječi, znači on, na njih se ne odnosi ovaj, ova, posljedica tog hadisa. Znači od toga da ga treba spriječiti, da ga treba boriti se protiv njega. Hoće da kaže da se, da se ovo sprečavanje odnosi samo onda kada staviš perdu i sutru ispred sebe. Ako nemaš perde sutra ispred sebe, ako hoće neko da prođe ispred tebe, kaže nemaš ga pravo sprečavati. Kako to se razumije iz hadisa. To je jedno tumačenje. Drugi učenjaci kažu da je spominuta ovdje sutra onako što je, jer, jer, je osnova da se postavlja sutra, se klanja prema sutra. A u stvari sprečavanje prolaska osobe između, e, ispred tebe, znači govorimo o ono, onom neposrednom dijelu ispred tebe, da ono propisano u osnovi. Znači ovdje je stvar, stvar gledanja tumačenja hadisa. Da li ima nešto, zove me od hadis, nešto što se razumije iz hadisa ili mentuk, nešto što je rečeno u hadisu. To je sad tema za sebe, sa strane Sufika. Uglavnom, kaže, ovaj hadis ukazuje na onu poznatom celu, a to je mudafatu kullu sa'il, da se, od, da se odvraća i sprečava svaki napadač koji te napadne da ga treba spriječiti E, treba spriječiti od toga da ti napravi ezijet. A to je tema za sebe, znači defusail, a to je takozvana tema samoodbrani. I to ćemo jednom prilikom, inšala, posebno predavanje izdvojiti da govorimo o temi samoodbrani, kako šarijer gleda na samoodbranu. Samoodbrana se misli na branje samog sebe, na branjanju svoje supruge, na svoje supruge, svoje porodice, svoga imetka. U tri oblika se e, emituje ta samoodbrana. Ima tekst i islamski pravnici skoro svim, sa četiri mezeba u islamskim knjigama su, u islamsko-fiskim knjigama su govorili učenjaci. A to je pogotovo bitno samo odbrana za ove, ove naše ove što bildaju i što treniraju da znaju da znaju kako da se ponašaju u takvoj situaciji. Džumhur učenjaka je na tome, kaže džumhur učenjaka je to leu merre, wa fela Većina učenjaka je na tome, kaže, ako osoba, dok ti klanjaš, prođe ispred tebe i već je prošao, da nije na tebi da ga sad ti vraćaš ponovno. Da ga uzmeš i vratiš ga nazad. Što? Pa kaže, zato što ga već, onda dva puta prolazi. Jednom ti već prošao i će ga ti vraćati i drugi put prođe. Znači, trebaš ga spriješ prije nego što prođe. A nekad prođe pa ga ti još vratiš. Znači, već je dva puta već prošao. Žumu učenjaka na tome znači da ga ne treba vraćati, ako već prošao. <clears throat> A onda ovdje govori o tome ko u stvari ima grijeh u tome. Ko u stvari ima grijeh? li obojica grijeh ako se desi da prođe. Na koga se odnosi grijeh ovdje? Da li se grijeh odnosi e, samo na, ono koji prolazi ili se grijeh odnosi na ono koji ga pusti da prođe ako ga ne spriječi? Ili da li obojica istovremeno imala grijeh ili samo jedan od njih tako dalje govori o tome Ibn Taqiq id da ne ulazimo u detalje to. أندلسن أندلسن أندلسن